บุ๊กทู เจ็ดสิบเจ็ด семьдесят семь. семьдесят семь. เหตุผลบางประการสาม Что-то обосновывать. Три. Что-то обосновывать. Три. ทำไมคุณไม่ทานเค้กชิ้นนี้ล่ะคะ Почему вы не едите торт? Почему вы не едите торт? ดิฉันต้องการลดน้ำหนักค่ะ Я должен сбросить вес. Я должна сбросить вес. ดิฉันไม่ทานเพราะว่าต้องลดน้ำหนักค่ะ Я его не ем, потому что я должен сбросить вес. Я его не ем, потому что я должна сбросить вес. ทำไมคุณไม่ดื่มเบียร์คะ Почему вы не пьете пиво? Почему вы не пьете пиво? ดิฉันต้องขับรถค่ะ Я еще должен ехать. Я еще должна ехать. ดิฉันไม่ดื่มเบียร์เพราะว่าต้องขับรถค่ะ Я его не пью, потому что я еще должен ехать. Я его не пью, потому что я еще должна ехать. ทำไมคุณไม่ดื่มกาแฟคะ Почему ты не пьешь кофе? Почему ты не пьешь кофе? มันเย็นแล้วค่ะ Он холодный. Он холодный. ดิฉันไม่ดื่มกาแฟเพราะมันเย็นแล้วค่ะ Я его не пью, потому что он холодный. Я его не пью, потому что он холодный. ทำไมคุณไม่ดื่มชาคะ Почему ты не пьешь чай? Почему ты не пьешь чай? ดิฉันไม่มีน้ำตาลค่ะ У меня нет сахара. У меня нет сахара. ดิฉันไม่ดื่มชาเพราะว่าไม่มีน้ำตาลค่ะ Я его не пью, потому что у меня нет сахара. Я его не пью, потому что у меня нет сахара. ทำไมคุณไม่ทานซุป Почему вы не едите суп? Почему вы не едите суп? ดิฉันไม่ได้สั่งค่ะ Я его не заказывал. Я его не заказывала. ดิฉันไม่ทานซุป เพราะว่าไม่ได้สั่งค่ะ Я его не ем, потому что я его не заказывал. Я его не ем, потому что я его не заказывала. ทำไมคุณไม่ทานเนื้อคะ Почему вы не едите мясо? Почему вы не едите мясо? ดิฉันเป็นมังสวิรัตค่ะ Я вегетарианец. Я вегетарианка. ดิฉันไม่ทานเนื้อ เพราะว่าเป็นมังสวิรัตค่ะ Я его не ем, потому что я вегетарианец. Я его не ем, потому что я вегетарианка.